illa iyaka su waɗannan matsalan abin da Allah ya sa su su yi su yi rikodin na duk abin da kake yi ka yi daidai ba kai daidai ba za su rubuta shi kenan Allah ya ce kiraman katibi da ya alamu da mata falon Allah ya sanya ma kowa matsala suna kiyaye kaɗin abin da kake aikatawa ka yi daidai su rubuta ba kai daidai ba su rubuta ka aikata eh, zunubi su rubuta ka aikata aikin lada su rubuta iyakarsu kenan ranar tashin alkiyama sai a baka wannan littafi a ce ikira baka karanta littafin ka kai da kanka ba wani sai ya karanta ma ba ka fabi da suka lewa ma alaika ba yau ka ya saba kanka hisabi ba ya ba hisabi ba wannan ya sheka hisabi nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza kai ta karatun abin da kai na baran bara ba ka ga ka da iko kuma ka ta gidan rahama amma kuma ka aikata kaza ka aikata kaza to kaga shikenan sai ka wannan sai ka ji daɗin abin da kake aikata abin da kake karanta Allah ya mu karanta alkhairi da haka hukuncin wanda ya kiba da zakka Allah maɗaukakin sarki yana faɗi a cikin suratu muhammad yake cewa ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Allah maɗaukakin sarki ya ce ha antum ka gan ku nan ha Ula ikudin nan wa tu da auna litun fi kofi sabilillahi ana kiran ku. Allah na kiran ku ku ciyar don Allah amma fa minkum man yabakal wallahi daga cikin ku akwai wanda yake marowaci Allah ya ce wa manya yabakal to ku sani duk wanda ya rowa fa inna ma yabakalu an nafsi kan shi ya marowa me yasa Allah ya ce wallahu gani, shi Allah mawadaci ne wa antumul fuqara ku ne ku ne matalauta ku ne mabukata da haka idan kai kyauta kanka kai mawa idan kai rowa kanka kai mawa to amma Allah ya ce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 ya girme ka a kasuwar idan jari kake takama wani ya yi ka jarin amma kuma sai Allah ya buɗa maka hanya kana samu saboda rubutun da Allah ya maka tun cikin cikin ka zaka samu wannan abu to amma kuma sai ka kiba da abin da yake haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala to Allah ya ce kada ku yi tsammanin wannan rowar da kuke alkhairi ce a gare ku bal huwa sharrun lahum Allah ya ce to sharri ne a gare ku me zai faru Allah ya ce sai yutawwiqu da ba bakhilu bi yawmal qiyama yace wallahi Allah ya ce da sannu da sannu za a nada abin da suka yi suka yi wannan rowar da shi sannan a riƙa yi masu lalas da shi a cikin wutar jahannama Allah shi kyauta kaga kenan a ashe wannan rowar da mutum ya a duniya sharri ce gare shi shi gani yake kada ya bada abin ya kare a yo ai kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba abin da yake dada dukiya a ba ita kyauta ba ta kare da dukiya sai dai ta kara mata ba ta kare da ita sai dai ta kara mata albarka shi yasa idan kana badawa Allah kuma zai kara buɗa maka da haka dukkan wanda ya imani da Allah to ya sani cewa kyauta da za a yi ba ta ɗebe dukiyar shi ta hana shi abin da zai samu to na ana ma maganar zakka ne ka ƙi ba da zakka kai kana ganin kada abin ya ƙare kada ka rasa abin da za ka ci haka shi ɗan zai ta da. a wata aya allah maɗaukakin sarki a cikin suratu tauba Allah maɗaukakin sarki yake cewa wallazi ne ya kada zuwa zahabu wani fiddata wala yunfiquna ƙunaha fi sabilillahi <laughs> Allah maɗaukakin sarki yace wallazi ne ya kada zuwa zahabu wani fiddata waɗanda suka taskace zinari da azurfa mana suka taskace kuɗi kenan suna da kuɗi suna da account suna da dolar suna da pound Allah maɗaukakin sarki ya ce wala yunfiquna ha fi sabilillahi kuma ba su ciyarwa don Allah mana ba su zakka ba su sadaka Allah maɗaukakin sarki ya ce to fa bashirhum bi azabin alim ku yi musu bushara kaga wannan mummunar bushara ce bi azabin alim da wata irin azaba mai raɗaɗi kaga kenan wuri don ashe wannan abin da suke suka tala suka kibadawa to kuma wani abu na jiran su mummuna a gobe alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga rowa daga biyan haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace man atahu Allah malan duk wanda Allah ya ba dukiya wanda kuma dukiyar da Allah ya bashi ta isa ya fidda zakka amma falam yu'addi zakatahu amma kuma ya ki bada zakka ya ki fitar da wannan zakkar da Allah madaukakin sarki ya hore mishi da wannan dukiyar sai Allah ya ce sai manzo Allah ya ce masala lahu yawmal qiyamah shaja'an akra Allah zai zai mai da wannan duke tashi ta zama kirɓeɓen kumurci na maciji maciji ƙato wannan macijin zabiba batali yana da wato irin harshen nan guda biyu ko zagogi guda biyu yutawwiquhu yawmal qiyamati za a sanya mashi wato za a za a wakkala shi ga wannan wanda yake bada zakka din duke shi sun ba ya akuzu sun ba ya akuzu bilahazin matihu sannan kuma sai ya rika kwabtar wato abin nan din shi a dunduniyar shi ko kumcin shi nan na huska ya'ani ai ma na kumcin shi nan kuma tun shi ya ƙulu sai wannan kumurci ya rika cewa ana maluka ana kanzuka ai ni dukiyarka ce ni ne wanda ka taskace ka kiba da zakka sun tala qauluhu ta'ala sai Allah madaukakin sai manzon Allah ya karanta fadin Allah madaukakin sarki wanda muka karanta a can baya cikin suratul al-imran wala sabanna allazina ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله huwa huwa خير لهم بل huwa شر لهم manzala ya karanta wannan aya zuwa ƙarshe kada waɗanda suka taskace dukiyarsu suka ƙi da zakka su ɗauka cewa wani alkhairi ne suke tattalin kansu a'a sharri ne saboda za a yi masu za a daddaya wannan dukiyar daga ƙarshe kuma ta zame masu fitina a gobe kiyama Allah shi kyauta da haka mafi alkhairi shine wanda duk Allah ya hore mu abin da zai bada zakka ya bada ya fita kuma zakkar da ba wani abu ne mai yawa ba amma dan sai ya tira kai ka rika ganin cewa ai kada abin ya kare kada abin ya kare alhali kuma sai kuma ya kare duk abin ka sai ya kare ɗayan biyu ne za a yi dole ko dai ya ƙare ko kuma kai ka kare ka bai shi dole sai an yi ɗaya koko ko dai kai ka mutu ka bar wannan hatsin da ka tattara ko kuɗin ko kuma su kuɗin su ƙare su kyale ka to kaga idan ka biya haƙƙin Allah baka da damuwa da haka yi ƙoƙari mu biya haƙƙin Allah kada mu je lokacin da za mu yi nadama lokacin kuma da nadama ba ta da wani amfani to yanzu mun ji a takaice mun ji matsayi ga wanda ya ba da zakka yana cikin haɗari to sannan ita to zakka mai falalanta ita kuma idan na bada kun san shi Allah maɗaukakin sarki in ya ce kai abu kaza ba dole sai an ce ga falala ba amma dai yana daga cikin hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce ka aikata kaza in ka aikata kaza za ka samu lada kaza kaga wannan hikima ce ta shi mana sai ɗan nuna maka ƴan falalai irin shi ne aka ce ake hoton idan za a ɗauki mutum aiki na gwamnati sai ce to albashinka a shekara miliyan hudu da dubu ɗari kaza albashinka a shekara kaga zai ji abin da tsoka ko a ta rigima da shi sai ya samu aikin saboda ai ya ji roman amma da ce aka za a ɗauke ka aiki amma a shekara za ka samu naira dubu biyar sai ce kai na hawa na wahala ce wahala ce ya eh, raba ya raba ya ga ai kudin ma duka ɗari nawa nawa zai samu a <laughs> kaga wahala za yi amma da jin zai samu miliyoyin kudi a shekara guda cikin wata goma sha biyu to wannan sai ya zage in ma ba a sanda ba sai ya shiga malamai a sa a rubuta shi to mine ne falalar zakka a takaice zakka tana da falala mai tarin yawa a cikin suratul zariyat a can cikin suratul zariyat Allah maɗaukakin sarki ya ambata cewa su masu ba da zakka wato Allah maɗaukakin sarki zai sanya su a cikin aljanna kaga cewa za a sanya su cikin aljanna to ayyukan falala ce Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun hmm. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم Allah maɗaukakin sarki ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lallai su almuttaqun masu tsoron Allah masu takawa masu takawa suna cikin aljanna wadda marmarar ruwa yake gudana idanuwar ruwa shine fi jannatin wa uyun mana suna cikin wata aljanna wadda marmarar ruwa yake gudana a cikinta akhizina ma atahum rabbuhum sannan kuma suna cin moriya abinda Allah maɗaukakin sarki ya ba su a cikin wannan aljannai mine ne gaba innahum kanu qabla zalika muhsinin saboda kamun zuwan su wannan aljanna sun kasance masu kyautata aikinsu. Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya sai ba su wannan kanu kalilan laili ma ya haja yahjaun kadan suke bacci cikin dare mana cikin dare ɗan kaɗan suke yin bacci tashi suke su ta kiyamul laili wa bil asharihum yastaghfirun sannan kuma za su kasance idan aka ce alfijir ya fito mana da asuba kenan za su yi ta istighfari za su yi ta istighfari wa fi amwalihim ko wa fi amwalihim haqqul wal mahrum wanda shi ne muhallin ɗin, kuma sannan sun kasance a cikin dukiyoyinsu suna ba da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki suna ba da haƙƙin Allah suna fidda zakka wannan ne muhallin shahid ɗinmu kaga ƙarshe waɗannan sufofi ne na ayyuka waɗanda suke daga ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da aljanna wadda marmarar ruwa yake a cikinta su ne almuttaqun ɗin ai kamar ana cewa su wane ne almuttaqun sai Allah ya rika zano su daga cikin su akwai masu fidda zakka kaga ashe ba da zakka akwai falala da har karshen abun zaka kasance cikin gidan aljanna Allah ka sa mu tace Allah madaukakin sarki ya ambata har yanzu dai a cikin suratul tauba yace yana daga cikin siffofi waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar zai marahama Allah zai musu rahama a gobe alƙiyama waɗanda suke fidda zakka wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نعم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم Allah maɗaukakin sarki ya ce wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd su mumune maza da mumune mata sashen su yana kamar sashi suna tsaye da sallah suna fidda zakka Allah maɗaukakin sarki ce daga ƙarshe sayar hamuhumallahu Allah zai masu rahama abinda zai muke abinda za mu fahimta nan kenan ashe waɗanda ke tsaye da sallah kuma suna fidda zakka Allah zai masu rahama rahama ubangiji shine ka samu aljanna Allah samu dace da ita to kaga ashe yana daga cikin falalar fidda zakka shine Allah maɗaukakin sarki zai mai fidda zakka rahama yana daga cikin falalafin da zakka shine yadda Allah maɗaukakin sarki ya gwama maganar zakka da sallah wa alaikum salam yau bula lafiya lafiya lafiya amin yadda Allah maɗaukakin sarki ya gwama ambatan zakka da sallah a cikin alkur'ani Allah ya ambata a yi sallah a da zakka a yi sallah a fidda zakka kwatankwacin wuri 280 a cikin alkur'ani wannan maimaitawai ya nuna mahimmanci da falalar zakka ai idan da zakka ba ta da wata falala da Allah bai maimaita ta da yawa ba haka to lallai zakka na da falala sannan kuma yana daga cikin falalar zakka shine ita zakka tana sanya farin ciki ga wanda aka ba da soyayya duk wanda ka ba zakka to sai ya ji daɗi kuma sai ya sa sai zuciyar shi ta ji tana ƙaunarka kaga kenan an ƙulla soyayya tsakanin kai wanda ka ba da zakar da wanda aka ba sannan kuma ka sa mai farin ciki sannan kuma wato ita zakka tana daga cikin siffofin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya rabautar a gobe alkiyama wato za su samu rabo babba saboda ita zakka umarni Allah ya a fitar da ita duk abin da Allah ya umarnin a yi to ya zama wajibi a yi shi wanda kuma ya bi umarnin Allah to ƙarshe abin da zai samu shine sakamako kyakkyawa to a takaice ashe zakka na da falala ta yadda wanda duk ya kokari ya danne zuciyarsa kamar yadda Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda ya taushe zuciyar shi rowar zuciyar shi ya taushe ta yayi abin da Allah yake so domin ita kyauta sai an daure ba kowa ke da kyauta ba ba kowane mai shi bane yake iya doka almin ya bada wala wani bai iya wani wahala ma za ka yi mai amma kamun ka ɓamɓari kudin sai ka sha zuwa saboda makoko ne to kaga ire-iren waɗannan kayi ma wahala baka hidda kuɗi ba ta yaya zai ɗauki zakka ya ga kawai baka yi aikin komai bai ɗauke ka ai zai yi wahala to a takaice dai zakka tana da falala wannan kaɗan ne daga cikin busa kawai babi ne na misali muke bugawa amma zakka na da falala da yawa wanda duk wanda ya tsare bada ta to kuma Allah maɗaukakin sarki zai mishi rahama a gobe kiyama Allah kai mana rahama baki da abu na biyar sai sharaɗi na wajabcin zakka don muna ta cewa zakka zakka me sharaɗinta, ya za a yi ta zama wajibi tunda mun ce wajibi ce to ta wani sharaɗi ne zai sa ta zama wajibi to shi sharaɗin da zai sa ta zama wajibi abu ne guda biyu akwai sharaɗi ga shi mai ba da zakkai akwai sharaɗi ga dukiyai abu guda biyu kenan farko sharadi ga dukiyar ko kuma sharadi ga wanda zai bada zakai shi farko na farko sharadin sharaɗa ne guda biyu na farko ya zama musulmi ne na biyu ya zama ɗa ne ba bawa ba idan ba musulmi wani yana da dukiyar shi ka zo ka ce ya bada zakai ta ai ba musulmi ba ne ba to amma musulmi ne to zai bada zakka a'a musulmi ne amma kuma bawa ne shi bawa ba shi abin da ya mallaka nashi ne da shi da mai shi to kaga tun da nashi ne shi da mai shi bai zama mulkin shi ba kenan duka ɗari bisa ɗari da haka to shi bai da bai da zakka ba zai iya fidda zakka ba nan sai dai shi mai shi ne zai iya fidda zakka da wannan dukiyar to sai mu dawo ga sharaɗi na ita dukiyai yanzu mun ji sharaɗin mai shi mai dukiya mai dukiya dole ya kasance musulmi ya zama ɗa to ita kuma dukiyar mai sharaɗinta na zakka to sharaɗin zakka yadda za a ta zama dole a fitar da ita ya kasance tana daga cikin abin da kake da shi na dukiyar to ya kasance yana daga cikin abubuwan da shari'a ta ce ana ba da zakkansu dan ba komai wanda ake bada da zakka za mu ji abubuwan da ake bada da zakka nan gaba insha Allah bayan wannan to sharadin shine wannan dukiyar da kake da ita ta kasance daga cikin dukiyar da ake fidda ma zakka dan akwai wasu da ba a yi ma zakka sharadi ɗaya kenan na biyu ita dukiyar koda wanda ake fidda ma zakka ce sharadi na biyu shine kuma ta kai nisabin zakka din Dan sai ta kai wani adadi ba kawai za ka ɗauko komi ka samu sai ka bada zakka bane ba haka bane ba a sai ya kai nisabi mana sai ya kai wani matsayi to shi kenan sai a haida zakka a ba da haka da haka ita wannan dukiyar sai ta kai nisabi ne sai ta kai wani matsayi wanda shari'a ta aje to sai a fitar zakka abu na uku shi ne ya kasance wannan dukiyar kai taka ce ta kanka ba rabi da rabi ba ce ba a taka ce mulkin kanka ce kuma cikakken mulki kake da ita amma idan ba taka ba ce ɗari bisa ɗari a taka rabi ta ba taka rabi to kaga ba taka ba ce duka taka rabi ta dan karabi ba taka ba ce duka taka rabi ta abokin karabi ba taka ba ce duka kaga a'a sai ta zama mulkin kace taka waɗannan su ne sharuɗa guda uku na wanda na ita zakkar da za a bada ko abin da ya isa zakka to yanzu tun da mun san sharaɗin mun yanzu mun gane mine ne sharaɗi na na zakka to sai mu zo ga abubuwan da ake fidda ma zakka dami dami ne ne ake fidda ma zakka malamai sun yi maganganu dangane da abubuwan da ake fidda ma zakka da yawan malamai sun yi maganganu daban-daban to amma mu nan za mu rinjayar da maganar da aka yi musamman akan abin da mafi yawan malamanmu suke kai na malikiya sun yi karkatarwa zuwa ga ababe guda hudu abu na harko shi ne alkhari al-ardi wato abubuwan da ake shimkawa su kuma abubuwan da ake shimkawa ɗinsu fito abu ne guda uku ko guda biyu na harko alhubub wato kwaya abin da yake kwaya ne kuma abinci kwaya abinci za mu ɗanyi bayani can gaba insha Allah akwai asimar akwai 'ya'yan itace amma wannan 'ya'yan itacen ba komi ba kada mu ce itace mutum na da faru ka ce ya yi <laughs> zakka ka faru koko tun da shi ba ɗan ice ne ko ce to kai akar makalla akwai kanya gonarka sai ka hidda zakka a da nan ana magana kamar irin su dabino tunda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka ya rayu su kuma makka da madina ba su da wani abincin da ya wuce dabino sannan sai al-ma'adin sai ma'adani tunda ƙasa ake samo shi wannan waɗannan abubuwan sai malamai suka ce wa ammal fawakihu wa ammal amma su kayan miya su albasa tattasai to su waɗannan fala zaka tafiya babu zaka wurinsu su tattasai babu babu babu zakka tumatari tattasai alayyahu zogala kubewa albasa duk waɗannan abubuwan babu zakka amma akwai sadaka in an ce ba zakka ba ana nin kuma ba za ka ɗebo wani abu ka bada ba ko kyauta ko sadaka wannan za ka yi wannan raɗin kanka ne amma dai zakka lissafin ka za su kai a ba da zakka shari'a bata ya wannan ba ga waɗannan saboda waɗannan abubuwan ba abinci ba ne ba kuma mutum na iya rayuwa ba dole sai da su ba abu na biyu bahimatul an'am dabbobin ni'ima su kuma dabbobin ni'ima nan ɗazun na faɗe su su ne guda nau'i guda hudu ko kace guda uku na farko akwai raƙumma akwai shanu akwai kuma alganam su alganam ana nufin tumaki da awaki su ake ce maganam to kaga in ka so ka ce uku in ka ɗauki alganam guda ɗaya kenan in ka ce hudu kana nufin raƙumba, shanu tumaki awaki su kada yake mazakka idan kana da kaji ba a yi masu zakka idan kana da jakai ba a yi masu zakka idan kana da dokuna ba a yi masu zakka idan kana da zabi babu zakka amma akwai kyauta akwai sadaka abu na uku a zahabi wal fidda sai zinari da azurfa zinari da azurfa su ma akwai zakka to nan karkashin wannan malamai ke kawo maganar kuɗi zinari da azurfa tunda kun ga a nan mu wani ma yanzu in ka ce mai gwada ma zinari to wallahi bai san shi ba ko ba hali ba to shi ya sa malamai suke kiyasin kuɗi akan zinari da azurfa na akwai maganganun malamai waɗanda malamai duk sun san su har ma akwai malaman da ke ganin ma kuɗi ma ba a yi masu zakka akwai masu wannan ra'ayin cewa ai ba kuɗi aka ce ba zinari da azurfa aka ce to a takaice dai kuɗi suna shiga nan daga nan sai na hudu urudin tijjara sai sha'ani sai kaya na kasuwa wanda ake sai da wanda ake